Okay, we will start our talk. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tháp thoại hôm nay. So in the previous talk, we finished five faculties, five controlling faculties. Trong buổi pháp thoại trước, chúng ta đã xong năm quyền hay là năm yếu tố để điều khiển tâm. Today we were talk about the seven factors of enlightenment. We call it in Bali Bojanga. <clears throat> Hôm nay chúng ta sẽ nói về thất giác chi trong tiếng Anh, xin lỗi trong tiếng Bali gọi là Bojanga. What are seven factors? Bảy giác chi này là gì? Number one sati mindfulness thứ nhất là sati là chánh niệm uh, it is a, it is a down in the high controlling faculties hmm. và cái phần niệm hay sati này chúng ta đã nói xong ở trong cái phần ngũ quyền Next, the Dharma which is investigation of phenomena panya và thứ hai đó là trạch pháp hay là Dhamma Vachana number three Viriya effort thứ ba là Viriya là tinh tấn number four Piti joy or rapture thứ tư là Piti là hỷ hay là sự uh, hạnh phúc Number five, Vipassana, tranquility. Và thứ năm là đi là khinh an. Number six, Samadhi, concentration. Thứ sáu là Samadhi, là định. Number seven, Ubeka, equanimity. Thứ bảy là Ubeka, là xả. So, Among these, the new ones are uh, joy, pasadi, tranquility, upekha, equanimity. These three are new ones. The other four are, we have finished in the five faculties. Ở trong bảy cái giác chi này thì có ba cái cái phần đó là trạch pháp hỷ và xã là chúng ta chưa có là mới còn những phần khác chúng ta đã học trong phần năm quyền rồi ạ. And there is one soda named Agi, Agi soda. In this soda, the Buddha taught about the Bhujangams by giving a simile of fire Agni means fire. trong à, trong kinh trong tạng tạng kinh có bài kinh là Agni Sutta. Đó là bài kinh trong bài kinh này Đức Phật đã nói về bảy giác chi này. Agni có nghĩa là lửa. So if you have a small fire if you want to increase that fire, so you need to add dry, uh, dry firewood, dry gongdang, uh, so drying grasses. So may blow uh, the air with the mouth If so, the fire will increase. Trong bài kinh đó Đức Phật lấy một ví dụ đó là khi mà chúng ta muốn nhắm lửa thì chúng ta có thể lấy củi, củi khô, cỏ khô, chúng ta gom lại và mồi lửa và thổi bằng miệng thì cái ngọn lửa nó sẽ bùng lên. So in the same way, if we are lazy, if we want to arouse effort or uh, we want to be active. So we should practice uh, Panya, uh, Dhamma, uh, Dhamma Vichaya, investigation of phenomena, Viriya, effort, Piti, joy. cũng tương tự như vậy khi chúng ta bị rơi vào trạng thái lười biếng và thụ động và chúng ta muốn khởi lên sự tinh tấn thì chúng ta có thể sử dụng hay làm khởi lên những cái yếu tố như là trí tuệ là tương đương với trạch pháp tức là dhamma vichaya và tinh tấn và hỷ thì những yếu tố này sẽ làm cho tâm trở nên năng động. So it is not the time uh, to to practice basati tranquility, samadhi concentration, ubeka equanimity. Và cái lúc này thì không phải là cái thời gian để mà thực hành nhiều nghiêng về Pasadi là khinh an hay là định Samadhi và Upekha là xã Another way, if we have a big fire, if we want to cease, want to stop, or want to be less, we should put uh, wet wood, uh, wet grass, uh, covered with the sand, uh, so sprinkle with water, like that. In the same way, if our mind already aroused or have agitation, if so, it is the time to practice pasati, tranquility, samadhi, concentration, ubhaka equanimity. ở theo cái cách khác, đó, nếu chúng ta đã bị khởi lên ngọn lửa lớn và muốn ngọn lửa này bị dập tắt bị lụi tàn bị chấm dứt hoặc là bị nhỏ lại thì chúng ta bỏ thêm củi ướt vào cỏ ướt vào và à, dập tắt hay là phủ với cát tưới nước lên thì nó sẽ dập tắt hoặc là nó sẽ ít lửa lại tương tự vậy nếu chúng ta đã khởi lên trong tâm sự trạo cử sự năng động quá đáng thì chúng ta sử dụng các cái tâm như là khinh an định và xả để làm cho nó lắng dịu lại an bình trở lại so that means from time to time we need to practice dhamma vichaya viriya and bhiti from time to time we need to practice pasadi samadhi, and ubeka. But for the mindfulness sati, it is always needed. Điều này có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta cần phát triển làm nổi trội hơn các chi pháp như là trạch pháp tức là tuệ là sự phân tích hay là tinh tấn và hỷ à, hoặc thỉnh thoảng chúng ta làm cho phát triển lên các chi pháp như khinh an, định và xã. Tuy nhiên, niệm sát sati là luôn luôn cần thiết. Okay, now this, this is a, the conclusion of uh, Agisota. Và đây là cái kết luận của bài kinh Agisota. So now we will learn about the piti, joy. What is the piti? What is the joy? nay bây giờ chúng ta sẽ học về bí tí và hỷ cái gì là bí tí là hỷ the characteristics characteristic of joy is satisfaction or being endearing so you should you you should have a set uh, you may satisfy with the object uh, if so It is the characteristic of a piti. Và cái đặc tính của hỷ piti là cảm thấy thỏa mãn và hoan hỷ. Nếu mà bạn cảm thấy thỏa mãn với cái đối tượng mà mình đang thọ mình đang đối diện đó thì nó sẽ khởi lên hỷ. So what is the function? Uh, refreshing the body and mind, or pervading, thrilling the body and mind with the rapture. Và trí, chức năng của tí trí là gì? Đó là nó làm cho tươi mới thân và tâm, làm cho thân tâm ngập tràn sự hạnh phúc, sung sướng, hoan hỷ. So what is the manifestation? Elation. Yes, the elation. Uh, happy, being happy, or yeah, the mind sometimes rising up. À, cái biểu thị của nó đó là làm cho tâm cảm thấy sống động và rất là hạnh phúc. So is no no have special causes. Uh, proximity causes not have special causes. If there is no special causes, of uh, each mental factors, usually we say object, and the association factors. Because without object, without association factors, it may not arise. So in this case, proximate cause is object and association mental factors. Và cái nhân gần của hỷ đó là những cái tâm những cái đối tượng và những cái tâm à, sở đi cùng với nó à, nếu mà không có những cái đối tượng và không có những cái tâm sở tương ứng đi cùng thì hỷ không thể sinh khởi So now we will go how to increase joy or rupture pity and balance Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần làm thế nào để phát triển cái hỷ, cái sự hoan hỷ, hạnh phúc này ở trong tiếng Bali là piti. Number one, reflect upon the qualities of the Buddha repeatedly. Thứ nhất là quán tưởng trên cái những cái ân đức của Đức Phật lặp đi lặp lại. Reflect number two, reflect upon the qualities of the Dhamma repeatedly. Thứ hai đó là quán tưởng các cái ân đức của giáo pháp nhiều lần lặp đi lặp lại. Number three, reflect upon the qualities of the Sangha repeatedly. Thứ ba đó là quán tưởng những ân đức của Tăng Bảo lặp đi lặp lại nhiều lần. So it is a saying to reflect uh, Buddha, Dhamma, Sangha's quality. Và Điều này được gọi là niệm ân đức tam bảo. So those meditation uh, will produce piti. Và những cái thiền như vậy thì nó sẽ tạo ra hỷ hay piti. So mm, after this finish, we meditate uh, Buddha's quality or Dhamma Sangha's quality và ừ. sau những cái bài này thì thầy sẽ ờ, dạy cho mọi người về thiền niệm ăn đức ừ, Phật pháp tăng. So like Anathabhinika, once he hear Buddha, so he become very happy. Uh, the body has uh, rising up uh, goosebump bell or I don't know. So uh, he forgets Oh, you say, did you say Buddha? Yes, I say Buddha. Uh, he uh, he something like a fainted with the joy. So in this way, until other times, uh, so he is very happy just hearing Buddha. À, giống như ông cấp cô độc khi lần đầu tiên ông nghe đến chữ Buddha nói bởi người anh rể thì ông cảm thấy hỉ ngập tràn thân tâm lông tóc dựng đứng và nổi da gà lên và ông trong chốc lát quên mất cái chuyện gì đang xảy ra và hỏi lại người anh à, có phải anh nói về chữ Buddha hay không thì người anh lặp lại và ông lại tiếp tục ừ, sinh khởi rất là nhiều hỉ và ông hỏi lại lần thứ ba như thế như vậy ông có rất là nhiều hỉ khi nghe đến từ Buddha là Đức Phật. So uh, suddenly he has a light, although it is a night time. He has a light and he can go to the Buddha. Và mặc dù vào ban đêm nhưng mà thân ông đã phát ra ánh sáng do cái hỷ này và nhờ cái ánh sáng phát ra từ thân đó ông đã đi đến gặp Đức Phật. But uh, you need to be careful. Uh, so he has to cross. He has to cross a uh, cemetery. He happens to step uh, dead body. Uh, fear arise within him, so the light is stopped on the way for a short time. So the devas there encourage him to go on. After that, uh, have light again. Và um, nhà ánh sáng này ông đã đi gặp Đức Phật và trên đường đi phải băng qua nghĩa địa và khi mà ông dẫm lên cái xác chết thì ông sợ quá thì cái ánh sáng nó bị mất đi thì lúc đó một vị chư thiên à, động viên ông hãy tiếp tục bước tới và nghe như vậy thì ông lại khởi lên cái sự hoan hỷ và ánh sáng lại phát sinh trở lại và ông tiếp tục đi. So uh, it is because of it is because of pity. Uh, so he has a light. Uh, he can go at the night time. Mm như vậy nhờ vào cái tâm hỷ này mà ông đã phát sinh ra ánh sáng và ông có thể đi trong ban đêm. So in Sri Lanka also, uh, à, in Sri Lanka, so about maybe before before nine, nine centuries, uh, nine centuries. So There is a one lady, pregnant. Her parents uh, will go to uh, the pagoda ceremony. And for her, have to stay at home because of pregnancy. So by standing near the door, so seeing the pagoda ceremony from the house. Pagoda ceremony is at the mountain. So may see the lights, candles, uh, so chanting sound of the bandits may hear. So other time, the body automatically rise up, rise up and uh, reach to the pagoda ceremony. So she is faster than Ờ, her parents. Vào thế kỷ thứ 9 ở Sri Lanka, có một người phụ nữ nọ, cô ấy đang mang thai. Và một hôm đó thì ở trong làng có cái lễ hội, có cái cái buổi lễ ở Bảo Tháp à, gần đó thì cha mẹ của cô à, đi lễ nhưng không cho cô đi và cô phải ở nhà bởi vì cô mang thai không có đi xa được thì đứng ở cửa nhà cô nhìn lên bảo tháp bảo tháp có thể ở trên núi và cũng gần đó cho nên cô có thể nhìn thấy những um, cái lễ vật hay cờ phướng hay hương hoa vân vân và nghe tiếng các bành tê à, tụng kinh thì khi thấy như vậy nghe như vậy cô khởi lên cái niềm hoan hỷ tột độ và nhờ cái hỷ này cho nên cơ thể cô đã bay bổng lên và nó, nó bay lên trên núi lên trên bảo tháp luôn và đáp xuống nhanh đến trước cả cha mẹ của cô. So there is one stanza, Bodho Dikadiyan Dasa. Uh, for the one who recites Bodho Bodho, Kaya Bhavati Yabidi, the piti arise, arises in the body. Varamevahi စာပေတိကစိနေနာပိဂျံဗုဒ္ဓိပသ That pitti is more superior than everything in the Jambudipa in the world. So means if a pitti arises, that pitti is uh, uh, more superior than everything in the world. So the superiority of the world is uh, like uh, check out against uh, sensuality. It is the best. So without harming others, he can enjoy as a kinship. So those pity can produce many kinds of such life. Many kinds of the king or deva can be produced. So because of this, uh, that BD is more superior than everything in the world. Có một cái câu kệ Bali thầy vừa đọc. Câu kệ Bali này có nghĩa là đối với những ai thường niệm Đức Phật, Đức Phật hỷ sinh khởi trong thân người ấy, hỷ này thù thắng vượt xa tất cả những thế thứ ở cõi thế gian này. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm hỷ này nó ừ, rất là mạnh và nó là tâm thiện và do vậy nó có thể tạo ra rất là nhiều những cái quả lành à, cụ thể như nó có thể tạo ra tái sanh trở thành vua chuyển luân thắng vương à, vị vua mà có thể chiếm toàn cõi thế giới không cần phải đánh nhau và ừ, hưởng thụ cái vương vị một cách rất là an lạc thù thắng và cái hỷ này tức là cái tâm thiện này nó cũng có thể tạo ra các kiếp sống như là làm vua trời đế thích vân vân So there are five kinds of piti. Number one, Kodaka piti, small piti. Uh, small piti is uh, like a body hair rise up, goosebump bell. So, Kanika piti, momentary piti, like a lightning, uh, omega BD. The BD which can, can rise up body. Organica BD. The BD like waves, uh, like wave, waves of water. Uh, this wave come, another wave come, like that. Uh, next one is prana BD. Uh, spreading the body. Like uh, if you put uh, cotton wool into the wine, so the wine will spread uh, very fastly, very rapidly uh, into the cotton wool. So it is a pranapiti. Pranapiti will spread to the whole body, especially when you go into the jhana. After getting up jhana, So or enjoying things uh, uh, like the whole body. Và có năm loại hỷ. Thứ nhất là tiểu hỷ, khuddaka, bí tí như nổi da gà, mọc ốc, à, rần rần cả người khá dễ chịu. Thứ hai là sát na hỷ, khanika bí tí là thấy có ánh chớp hay ánh sáng. Thứ ba là khinh hỷ hay thượng thân hỷ, như như nhẹ lân lân muốn bốc lên bay lên thứ tư là hải triều hỷ okantika bí tí như là dao động bởi thủy triều như võng ru êm thứ năm là sung mãn hỷ parana bí tí là một cái sự thấm mát tẩm mát cả toàn thân thì giống như khi mà bỏ bông gòn vô trong dầu thì nó sẽ thấm hút hết tất cả những dầu ờ, và cũng vậy khi bí tí hay hỷ sinh khởi thì nó thấm ướt toàn thân và à, làm cho toàn thân cảm thấy dễ chịu ờ, thoải mái nhẹ nhàng ừ, cũng giống như khi nhập vào sơ thiền ờ, hay nhị thiền thì cái hỷ của thiền nó thấm đẫm tẩm toàn thân như vậy so if you practice meditation uh, especially before jhana, near to the jhana. Uh, may arise. Some gross pity, gross pity may arise. But uh, if it is within jhana, so pity is uh, more smooth, subtle. Nếu mà các bạn hành thiền ở cái giai đoạn mà gần tiến tới bậc thiền an chỉ định là chana thì có thể là bạn có những cái hỷ thô nó còn thô động nhưng khi mà vào thiền rồi thì cái hỷ này nó trở nên um, uh, nhẹ hơn nó vi tế hơn và nó um, smooth uh, um, suôn sẻ hơn so During meditation, if you, you are bored, sometimes you can reflect Buddha Dhamma Sangha's qualities. Trong suốt thời thiền, nếu mà thỉnh thoảng các bạn cảm thấy bị chán nản thì lúc đó có thể chuyển qua ừ, quán tưởng ân đức của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. So I meditate uh, one qualities of the Buddha, the first quality, arahant. Ừ, bây giờ thầy muốn dạy cho mọi người về cái ân đức Phật, ân đức đầu tiên đó là arahant hay là Arahant. The first meaning is uh, arahant is coming from araka, araka. Araka is the one far from. the one far from defilements. So the Buddha is the one who far from defilements. Means very far, uh, not like Arahanta. So very far means uh, even uh, habit, wasana, uh, habitual or habit habits and the Buddha didn't have. So habit means wasana means no defilements, uh, the force of defilements or power of defilements. Uh, like that, uh, the fire, there is a fire. You see is a fire with the sand the is seized, but still have a heat. In the same way, for the arahanda, they are eliminated uh, defilements. So no more defilements, but uh, they may have habit, like a Bilinda with a Uh, he has uh, many lives as a brahman. Uh, jadi Manda Brahman, uh, Hayaklana Brahman, many lives. Uh, because of this, in the past, he has a lot of mana, conceit. So by seeing other people, he think was a lot like a lower ones, lower ones. Although he become arahanta, no more conceit, no more mana, but uh, uh, the way he used uh, is a wasala. <laughs> he called uh, uh, like nearly everybody uh, wasala, lower ones. so it is a habit, not defilements, sometimes power defilements, the force of defilements. So for the Buddha, even such a habit the Buddha no help. Because uh, Dubi Buddha, yeah, he has to practice a very long time. I uh, have to reduce the developments uh, long times ago. Because of this, the Buddha is very far from defilements. It means Arahant. Arahant is the one who is uh, very far from defilements. và ân đức a la hán a la hán nó có những cái nghĩa nghĩa đầu tiên như là nghĩa araga araga này có nghĩa là ở rất là xa người ở rất là xa cách xa cách xa cái gì đó là cách xa các cái phiền não à, ngoài phiền não ra ngài cũng cách xa rất là nhiều những cái tiền khiên tật tiền khiên tật là gì là những cái thói quen xấu được tạo ra bởi những cái phiền não chư vị a la hán tất cả khi mà họ đã chứng a la hán rồi thì họ không còn phiền não nào nữa tuy nhiên những cái thói quen do những phiền não trong nhiều đời nó còn dư sót lại nhưng mà à, ví dụ như là khi chúng ta có lửa sau khi chúng ta đã dập tắt lửa bởi cát rồi thì cái sức nóng đó nó vẫn còn mặc dù lửa không còn nhưng mà sức nóng vẫn còn ở trong cát chẳng hạn thì chư vị a la hán thường à, tuy không còn phiền não nhưng các ngài còn tiền khiên tật tức là những tật xấu thói quen xấu từ đời trước sót lại như ngài a la hán pilina à, à, như ngài a la hán pilinda quách cha vì ngài đã được tái sanh vào dòng dõi bà la môn và giai cấp hoàn tộc liên tục trong nhiều kiếp sống và trong những cái kiếp đó ngài đã có rất nhiều gia tộc và ừ, là bậc bề trên à, và có cái tâm ngã mạn quen rồi và ngài nhìn mọi người như là những cái người thấp kém hay là kẻ ngu kẻ khờ và ngài hay gọi người khác bằng cái chữ là wasala hay là kẻ ngu kẻ khờ à, ví dụ như wasala tới đây ta biểu vân thì khi ngài à, đắc a la hán và đời cuối cùng à, khi trong giáo pháp đức phật rồi thì ngài vẫn còn cái thói quen này ngài cứ gọi người khác là wasala và điều này làm cho nhiều người rất là phiền lòng mặc dù tâm ngài không còn ngã mạn hay ngài không có ý xấu gì hết nhưng mà đó là thói quen nhưng đối với đức phật là bậc chánh đẳng giác thì ngài đã cách xa những cái tiền khiên tật này lâu lắm rồi bởi vì thời gian bồi bổ ba la mật của ngài từ từ rất là xa từ bốn a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trước cho nên ngài ngài gọt giũa những cái phiền não và kể cả tiền khiên tập ngài đã không còn dư sót nữa So by keeping this meaning in your mind, you can reflect araha, araha, araha. Hmm. Bằng cách nắm giữ những cái phẩm chất này của Đức Phật trong tâm, các bạn có thể niệm arahang arahang arahang so especially if you you want to be far from defilements you may practice this quality with this meaning và đặc biệt nếu mà các bạn muốn tránh xa lánh xa những cái phiền não thì nên niệm cái ân đức a ra hắn này của đức thế tôn <clears throat> So we we heard there is one CRO. Whenever he has uh, defilements, so he went to the uh, Buddha statue and the best respect. Now I'm having uh, having a greed. <laughs> so like that. So I'm very respect the Buddha who has uh, no greed. <laughs> In the same way, when he have uh, anger, so I'm having uh, anger. I'm very respect the Buddha who has no anger. So in the same way, when, when he has a moha, delusion, go to the Buddha statue. Oh, I'm having moha delusion. So I'm very respected Buddha who has no delusion. Hmm. Ừ, như chúng tôi có nghe về một vị Sayadaw nọ bất cứ khi nào mà ngài có phiền não khởi lên trong tâm thì ngài đi đến tượng Phật ngày đảnh lễ đức phật và ngài nói rằng ô con đang có tham ái à, cho nên con đảnh lễ đến đức phật là vị không còn tham ái và khi nào mà ngài có sân thì ngài lại đi đến đảnh lễ đức phật và ngài nói ờ, con đang có sân hận trong tâm à, và con xin đảnh lễ đức phật là bậc không còn sân hận tương tự như vậy khi ngài có si thì ngài đi đến đảnh lễ trước tượng Phật và nói con đang có suy ám trong tâm và muốn và con xin đảnh lễ đến Đức Phật là bậc không còn si mê. So next definition of arahant is ariha. Originally ariha. So ari is enemy, ha is a killer. Enemy killer. Who kill enemy? What is the enemy? Enemy means the defilements. Và một cái định nghĩa khác, chiếc tự khác của Arahan đó là Ariha. Ari là kẻ thù và Ha là người giết hay sát. Như vậy, người giết kẻ thù, à, kẻ thù này là ai? Kẻ thù này chính là những phiền não. Uh, next one is uh, araha. Araha. Ra is no. Raha is uh, seclusion or secret. No seclusion, no secret. That means uh, even in the secret place, the Buddha didn't do any evil. Some people who are thinking wise themselves so because of being afraid uh, to lose uh, fame, fame and gain, they will not do evil, unwholesome deeds in front of people. But they may do in the sacred place. That means that they are not really wise. Their understanding is uh, uh, like that, evil uh, can be produced a result by doing in front of people. Actually, uh, evil, although in front of people, although in the seclusion, it can produce a bad result. So the Buddha know well about that. Another thing is uh, the Buddha understands there is no seclusion. Like devas may know, practitioners may know, at least may know own self. And uh, so because of this, for the Buddha, there is no evil, even in secret place. Và một nghĩa khác nữa, chữ của chữ Arahant, chức tự là Ahara, chữ a là không raha là chỗ kín à, hay chỗ che đậy thì đây là cái cái nghĩa là bậc có cái phẩm hạnh không làm việc xấu ác ngay à, cả ở những nơi kín khuất bị che đậy không hề làm việc bất thiện um, một số người đối với uh, trước mặt người khác khi à, có người khác ờ, vì danh dự vì lợi dưỡng thì họ có thể làm những điều tốt thôi nhưng phía sau lưng thì họ lại làm những việc bất thiện việc xấu ác và họ nghĩ rằng chỉ có khi nào làm mà người khác thấy thì cái việc xấu đó nó mới đem lại tai hại mới mới cho trổ quả xấu nhưng thực ra không phải việc xấu thì làm ở đâu thì nó cũng là việc xấu nó cũng cho quả như nhau do vậy đức phật ngài ngay cả chỗ kính khuất ngài cũng không có làm việc xấu ác và đức phật hiểu rằng thực sự không có chỗ kín đáo nào à, bởi vì um, đối với những hành giả à, người ta có thể thấy bằng à, bằng cái năng lực đặc biệt hoặc chư thiên cũng có thể thấy cho nên không có thực sự có chỗ nào là kín khuất So next divination is uh, อระหะอระหะ Uh, Ara is a spokes. Spokes. Ha is a killer or destroyer. So you may see Vincent, Vincent Gale or Vincent Gale, I think uh, there is a spokes. So if you break, destroying the spokes, so it uh, no more useful. Uh, it will be no more useful. So it is a raha, uh, spokes destroyer, who's, who destroy spokes. Hmm. Và cái ký tự thứ ba của chữ ar arahant có nghĩa là araha ara đây là tâm của các cái các cái canh của bánh xe và ha là phá hủy tiêu hủy thì có nghĩa là người tiêu hủy các cái căm xe tức là cái bánh xe nó không còn vận hành được nữa bởi vì các cái căm đã bị tiêu hủy So it is related to Padicca Samuppada, Avijja, Sankara, Sankara, Pachaya, Vijnana. So about the Padicca Samuppada definition, eh, explanation, uh, is uh, giving in similar or weave. But Samobara is like a weave. Và điều này um, được liên hệ tới cái pháp 12 duyên khởi và 12 duyên khởi là cái à, những cái pháp mà đưa đến sự tái sanh luân hồi và Đức Phật là người đã bẻ gãy làm phá tan tiêu hủy các cái mắt xích nhân duyên đó thì các cái mắt xích nhân duyên của 12 duyên khởi này được ừ, hình ảnh hóa là một cái bánh xe của như mình thấy đó có nhiều căm xe và bánh xe luân hồi. So especially uh, in the book, not the widow don't bicycle, all <laughs> our time not have a bicycle, the widow of a chariot. So you you may not know, but I know well the chariot. So Uh, so my environment is uh, uh, ờ, chariots, cones, uh, ờ, farmland. So in the same way, uh, that I learn also those are things. <laughs> so easy to understand. We also have one day. <laughs> oh, okay. Ừ. It is good. Yeah. Ngài lấy ví dụ lúc đầu là những cái bánh xe của xe đạp á, nhưng ngài sợ mình không hiểu cho nên ngài lấy ví dụ là bánh xe đạp nhưng mà ngài nói trong kinh thời đức phật không có bánh xe không có xe đạp cho nên đức phật ví dụ là bánh xe của cái cổ xe và thời đó thì có rất nhiều cổ xe và và như thời của thầy hay là cái môi trường sống của thầy cũng có cổ xe như xe bò dùng để làm ở làng quê làm ruộng rồi đó cho nên thầy hiểu rất là rõ xong rồi mới nói là ở ở nước con cũng có so if so you may imagine the wheel of chariot so in the middle of wheel uh, we have a hubs hub hub is a, like a small hole uh, so from the small hole uh, spokes are coming out so the outer, outer circle uh, may have. So it is, we call it hub. Hub is a center, uh, at the center. So, uh, so for the wheel uh, may start from there. So, so hub is like a, a avijja and dana. Avijja is ignorance, dana is craving. So uh, for our life, everything started from the ignorance and craving. Uh, we don't know as a namarupa mentality and materiality. We don't know cause and effect. We don't know as a nature, dukkha, nada. Because of this, uh, we have a craving. So it is like a uh, house. Ram, khi nói về cái bánh xe thì quý vị hãy tưởng tượng ra cái bánh xe à, như là bánh xe đạp hay là bánh xe bò gì đó cũng được ha thì cái bánh xe này nó có một cái trục của bánh xe tức là một cái vòng tròn nhỏ ở giữa và từ cái vòng tròn nhỏ này những cái căm xe được móc vào và được tỏa đi <laughs> theo vòng tròn và ngoài cùng là một cái vòng lớn hơn ừ, nó tạo thành một cái bánh xe như vậy thì cái vòng tròn ở giữa này được gọi là trục bánh xe và trục bánh xe này thì được ví như là vô minh và tham ái à, đối với cuộc sống của chúng ta ừ, vì chúng ta xin lỗi tất cả bắt đầu từ vô minh và tham ái bởi vì chúng ta không biết sự thật tột cùng ở cái cấp độ tột cùng về danh và sắc về 12 ừ, nhân duyên về duyên khởi về khổ vô thường vô ngã cho nên chúng ta đã sanh khởi rất là nhiều vô minh và tham ái và đây chính là cái trục bánh xe so from that perhaps Voida and Dhanna. So spokes are coming up. What are the spokes? The other factors, Sankara, Vijnana, Namarupa, Salayana, Phasa, Vedana, dana jadi. those are spokes so at the end the the outer circle is what we call uh, right grim grim grim mm, rim okay rim the rim is uh, jara aging and death So means our life uh, starts uh, from the ignorance and craving and we end aging and death. In the middle, those are spokes. Và từ cái trục bánh xe đó, những cái căm xe được mắc vào và tỏa ra xung quanh. Và vòng ngoài cùng của bánh xe thì thì cái vòng ngoài cùng đó thì nó làm cho cái bánh xe được ừ, được ừ, hoàn thành thì cái trục bánh xe được ví như là vô minh và tham ái các căm xe như là um, hành thức danh sắc lục nhập lục nhập tức là năm à, là sáu cái giác quan sáu căn um, thủ hữu um, sanh và cái vòng ngoài cùng đó thì được ví như là già và chết như vậy cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ tham ái và vô minh và kết thúc bằng già và chết so uh, life and metta small paradise is the same uh, the same as a wheel so if the buddha this train spokes if we this spokes Have is, is also no more useful. Rim is also no more useful. Mean itself, uh, break and destroy the all wheel, the whole wheel. It means uh, destroy the whole lives. Because of this, after Vajra, we into pre-nibbana, no more rebirth. It means Araha, Araha, spokes killer or spokes destroyer. Và cái cuộc sống, cuộc đời, đời sống của chúng ta nó cũng bắt nguồn và nó là một cái vòng vận hành của duyên sinh um, như vậy đó và khi Đức Phật ngài phá vỡ cái toàn bộ cái cái các mắt xích của nhân viên này thì nó không còn vận hành được nữa và như vậy cuộc sống cũng bị phá vỡ cũng chấm dứt bởi vậy khi mà ngài nhập niết bàn vô dư y rồi thì ngài không còn tái sinh không còn đời sau nữa do vậy mà chữ aha, ara là căm xe ha là kẻ tiêu diệt thiêu hủy um, đó là người người tiêu diệt và thiêu hủy các căm xe có nghĩa là tiêu hủy những cái bánh xe luân hồi các mắt xích của duyên khởi The next donation is uh, arahan. Arahan is originally arahan. So the wadi one, uh, people, most of people know this meaning, the wadi one. Who is uh, who is wadi? Who is uh, wadi? Uh, worthy for being respect, being respect. Worthy for making special puja. Because uh, he is the highest bhasa uh, about the morality, concentration, panya. So he is worthy. So if uh, the Buddha not appear in the world, people may bear respect. Chakavati may bear respect. Chakaratana the wheel jam of Chakavadikan. But when the Buddha appeared, uh, everyone, even king, king or brahmas, everyone will pay respect, only Buddha, because the Buddha is worthy one. Và cái nghĩa Arahant là là nghĩa này là nghĩa gốc mà mọi người hầu như biết cái nghĩa này đó là bậc ứng cúng bậc ứng cúng là bậc xứng đáng cho mọi sự cúng dường à, ngài xứng đáng để cung kính đảnh lễ cúng dường bởi chư thiên và nhân loại bởi vì ngài là bậc có đầy đủ trọn vẹn giới định tuệ cho nên xứng đáng cho tất cả chư thiên và nhân loại cung kính đảnh lễ và cúng dường những vật phẩm tốt đẹp nhất đến cho ngài nếu đức phật không xuất hiện trên thế gian thì người ta sẽ hướng sự cung kính đảnh lễ đối với bậc xứng đáng nhất như là vua chuyển luân thánh vương và cái bánh xe báu của vua chuyển luân thánh vương nhưng khi đức phật xuất hiện trên thế gian thì tất cả những đức vua ngay cả vua ở cõi người vua ở cõi trời và vua ở phạm thiên đều cung kính đảnh lễ và cúng dường đức phật so if you want to be worthy with the gains with the poems, you may reflect this quality. <laughs> à, nếu mà bạn muốn gặt hái được nhiều danh dự, danh tiếng, sự trọng vọng, cung kính đúng cúng dường thì bạn có thể niệm và hướng tới cái ăn đức này của Đức Phật. There are many people in Myanmar reflect with this quality. Có rất là nhiều người ở Myanmar họ đã tưởng niệm cái ăn đức này của Đức Phật. So I may say about one person in the English uh, colony time. Thầy kể về một câu chuyện về một người um, ở cái thời thuộc địa Anh. Uh, so his name is uh, Usin. Uh, Usin at the first, Mr. Sin. So but later on his name is Arhan, Arhan Usen. Uh, Arhan Mr. Sen, like that. Okay. He is still in a small town. We call him Mataya, near the Mandalay city. Và có một ông, ông tên là Usen. Usen là Mr. Sen hay ông Sen á à, lúc đầu tên ông là vậy mà sau này á ông được gọi bằng cái tên là Arahant Usen hay là à, ông Arahant Usen ông ấy sống ở một cái ngôi một thị trấn nhỏ ở là Mataya gần Mandalay So uh, he is very poor. Uh, so in the Katina time, he went to Mandalay city, uh, helping monastery for the Katina ceremony. Usually he may cut firewood. He may bring water from the water well. So in this way, he serves every year. Ông ấy rất là nghèo và cái buổi lễ Katina mùa lễ hội Katina thì ông hay lên thành phố Mandalay để đến làm công quả ở các cái chùa hay thiền viện trong các cái lễ Katina thì ông hay làm những cái công việc như công quả như là gánh nước bổ củi So uh, the Avant notice him uh, has a compassion so called him after that Explain about the Arahant, the wise one, and asked him to reflect. Và vị trụ trì hôm nọ à, chú ý đến ông và cảm thấy à, thương tưởng đến ông cho nên đã gọi ông đến giảng dạy về ân đức Arahant của Đức Phật. Next year he came. So the Abbat Bhikkhu do meditation in W và năm sau khi ông đến chùa lại thì ngài trụ trì mới kêu ông đến và um, kêu ông trình pháp So after finishing the ceremony, our Hussein, Hussein pay, res, uh, pay respect uh, pay the abbot. So abbot kick his back. So okay và sau khi buổi lễ chấm dứt thì ổng đến đảnh lễ ngài eh, trụ trì ngài trụ trì đá vô cái lưng của ổng so we shout uh, Amale like that in Myanmar so maybe like oh my god like that uh. và ổng la lên Amale Amale tiếng miếng có nghĩa rằng oh, trời đất ơi hay là uh, oh my god So you need to continue to reflect. So Usain went back that year. Uh, always he reflect, although go to forest, he always saying Arahant, Arahant, like that. Everybody know. Uh, so start to call him Arahant Usain. Như vậy um, ngài mới bảo là chưa được, ông phải về tiếp tục quán niệm ăn đức phật a la hán thì khi ông về đến làng rồi ông lúc nào cũng niệm a la hán đi đâu cũng niệm a la hán cho nên người dân làng đó họ nghe thấy ổng là thấy ổng niệm a la hán cho nên ổng từ đó có cái tên là Usen a la hán So next year uh, came again for the Katrina time, in the Katrina time. So the abbot also kicked his back. So again, I'm late. Oh my God like that. So you continue to reflect. Và năm sau khi ông đến chùa làm công quả trong lễ Katina thì khi ờ, ngài đánh lễ ngài trụ trì thì ngài lại đau lưng ổng lần nữa rồi lần này ổng cũng la lên ông mà lê thì ngài lại nói chưa được về tiếp tục niệm ăn đức phật a la hán Ah, also, also, after going back, he reflect continuously come again in the next year và Usen về cũng tiếp tục rất là tinh tấn niệm liên tục Arahant và năm sau lại đến chùa. So next year, when he came next year, so about to kick his back. Và lần này vị trụ trì cũng đá cái lưng của ông. At that time he said Arahant. Lúc đó ông la lên Araham. Okay, you know you are okay. Dear Bhad said. Lúc đó vị trụ trì nói, ok, bây giờ thì được rồi. So, in this way, at that time, so English people are also going in back. So some people are coming from India. So in the in the in that city, so they are owner of uh, uh, some kind of machine uh, uh, for the, uh, to say, for the rice, rice removing kaba. So, so they also need to go back to India because the government's changed. Uh, so that owner, Lave Usen, so He gave Usen all the house together with the machine. Uh, Usen become rich. So from that time, uh, he has become famous as a Arhan Usen. Và um, khi mà người Anh rời khỏi miếng Điện, rồi uh, người Ấn cũng đến rồi đi và cái lúc đó cái chính phủ thay đổi cho nên cũng có nhiều người rời đi và có một ông chủ đó ông người nước ngoài đó ông giàu có và ông thích cái quý mến cái ông Usen này Usen Arahan này cho nên ông đã tặng cho Usen hết tất cả nhà cửa và máy móc để xây lúa gạo và Usen trở thành một người giàu có có nhiều của cải nổi tiếng So the Abhajan meditation in view is very clever. Như vậy cái cách mà dạy pháp của ngài à, trụ trì rất là rất là khôn khéo đúng không? Just uh, kicking the back until uh, uh to shout arahant with shock. Ngài chỉ uh, cần đá vô lưng thôi, không nói nhiều và đến cho đến khi mà la lên arahant thì coi như là đạt so you can check uh, your improvement about the reflecting qualities in this way <laughs> à, quý vị cũng có thể kiểm tra cái chất lượng mà niệm ăn đức Phật của mình bằng cái cách này. Okay, this is the definition of arahant. You can reflect uh, Ekananga to have a pity in your mind. Và, và đây là những cái ân đức của Đức Phật, ân đức Arahant, những cái định nghĩa về ân đức Arahant của Đức Phật và các bạn có thể à, niệm tưởng thường xuyên liên tục ở trong tâm của mình thì sẽ phát sinh lên cái hỷ bí tí. Okay, we should stop and talk. We may have an interview. Chúng ta sẽ dừng ở đây bài pháp thoại và bắt đầu phần in phần uh, trình pháp. Yes. So yeah, kasina akasa akasanya akaschayarana chaita. <clears throat> so there are three kinds of space akasa in the teaching. One is akasa kasina. So it is uh, we call a Jadagasa. Jadagasa is like a sky. So you may have a one hole, something for the bhikkhus, like a bow stand. Uh, but uh, for the lay people, you may have a tray make a hole in the hole in the middle. So trying to see the sky where there is no cloud in a clear sky. So you mark that hole, that space. Uh, have to practice. You can get a first jhana, second, the fourth jhana. It is a kasina agasa. và đây là câu hỏi về à, sự khác biệt giữa casino hư không và không vô biên xứ thiền à, thì ngài giải thích như sau à, trong giáo pháp của Đức Phật nói về ba loại hư không akasa ừ, cái loại hư không thứ nhất là akasa casino tức là casino hư không à, chúng ta thường gọi một tên khác là achata akasa tức là um, nó là hư không như là bầu trời ở trên trên bầu trời ừ, thực hành bằng cách là lấy một cái vật có một cái lỗ đối với chư tăng thì nó như là cái đế đựng bát của chư tăng vậy và ừ, đưa lên trên bầu trời vào cái lúc trời không có mây trời quang mây tạnh và nhìn xuyên qua cái lỗ đó cái vòng đó ừ, cái vòng đó và ghi nhận cái hư không ở trong cái vòng đó ghi nhận à, làm dấu trong tâm à, hư không hư không và dựa trên cái tướng đó có thể phát triển thiền kasina hư không lên đến sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền So it is we call it in Bali ajada kasa. Uh, ajada kasa is uh, like a spreading sky. So it is a normal sky that we have. Hmm và trong tiếng Bali cái loại hư không này gọi là ajata nó như là hư không trên bầu trời nó là, nó là cái phần hư không ở khắp bầu trời Akasananjayadana no cheda cheda is a, the cheda is a mentality uh, which is taking akasa uh, akasa as a object so uh, you should ask just Akasamangayatana. So uh, it is uh, like that. First of all, you may practice some casinos. Let's say other casino, other casino. So you see the earth. So other, other, earth. When you can see with your mind, by closing your eye, you're trying to spread the whole universe. So the earth, the earth is uh, separating the whole universe in your mind. So you can get a first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana with that object. After that, so uh, you may you may think, you may reflect the fault of materialities. Uh, like uh, because of materiality, we have to suffer, we have to get disease. So this art I'm seeing, it is also coming in from materiality, real art. So I don't want to see. Remove in the mind. So the art spreading in the whole universe is disappeared, removed. Only sky left, or space left. So at that time, your mind is taking in that space as an object. Your mind is called the Akasananjayarana Chaita. The object is uh, agasa space. So you may reflect the space as space space. So that agasa we call Casino Gardika Makasa. Casino Gardika magasa Casino Gata. Casino, uh, Casino NU. NU yes. GG. Uh, casino Gata. à casino cả đó GG GG long A yes ma'am GG long A T A yes ma'am à GGH GGH long A yes ừ, T A casino cả đó Magasa Magasa M, M long A yes so because I joining M coming yes ma'am so if you divide casino gada and uh, agasa. But if you go, you join casino gada magasa, like that. Ma is coming because of joining according to bali grammar. So that means a space uh, gained by removing casino, such as earth, water, or fire, like that. And because originally you separated the r, uh, the later you removed. So space only left. So that is not original agasa. You gain that uh, space by removing casino. Because of this, uh, the name of that agasa is casino gada magasa. Casino is a casino. Ogada is removed. Casino removed space. và đó là Kasina không còn cái chữ Akasanancha Yatana Chita ngài nói rằng nếu mà so, so sánh giữa hư không của cái Kasina và hư không của cái không vô biên xứ thì phải bỏ đi cái chữ Chita Chita là tâm rồi ha vậy thì cái không vô biên xứ thì nó là chữ Akasanancha Yatana thì đây là đối tượng của thiền biến tứ à, đầu tiên thì mình phải thực hành cái thiền à, sắc giới lấy biến xứ như là đất nước à, lửa gió chẳng hạn như ví dụ như đất thì dùng một cái vòng tròn bằng đất à, nhìn nó cho thật rõ và niệm đất đất và bằng cách đó thì có thể đạt đến sơ nhị tam tứ thiền ừ, và sau đó hành giả quán chiếu về những cái lỗi lầm của vật chất ừ, như là à, nh- bởi vì có cái thân vật chất này cho nên mới có những cái bệnh hoạn già chết và nhiều cái sự phức tạp khác phiền phức khác cho nên hành giả không muốn um, dính dáng gì tới cái sắc giới hay là vật chất nữa nên cho nên à, xin lỗi khi mà đã phát triển thiền um, casino ừ, đất rồi thì mình mở rộng toàn bộ vũ trụ mở rộng cái tướng casino đất đó ra toàn bộ vũ trụ và đạt đến tứ thiền thì sau khi quán chiếu lỗi lầm của à, casino đất à, là vật chất thì hành giả muốn dời bỏ không muốn lấy cái đối tượng là vật chất nữa muốn dời bỏ cái đối tượng đó đi thì hành giả mới à, mới bỏ cái Kasina đất đi thì trong tâm hành giả nó còn lại cái không vô biên một cái hư không vô biên này chính là cái kết quả của việc dời bỏ Kasina đất à, hay là nước rửa gió vân vân và do vậy nó còn lại một cái khoảng hư không và đây không phải là cái hư không à, nguyên bản mà nó hư không này nó chính là cái sự vắng mặt của Kasirana vật chất trước đó mà hành giả đã phủ đầy khắp vũ trụ do vậy nó có tên là Casino Kasinugata Makasa tức là um, cái hư không mà được dời bỏ bởi Kasina cho nên cái hư không này là loại hư không đạt được à, có được do bởi dời bỏ cái tướng Kasina cho nên mà nó có và khi cái tâm của hành giả bắt cái đối tượng casino này xin lỗi bắt đối tượng hư không này thì, thì được gọi là uh, tâm thiền không vô biên xứ so next one is uh, akasada space element space element uh, breaking akasa uh, limited or uh, limiting space So it is uh, uh, a, one materiality, uh, artificial materiality. so in the Vipassana practice. So um, for example, when we discern this body, so we need to break it down. When we break to break it down a body, we need to see space. You may see this is one, uh, one group of materiality. This is one group of materiality. If you don't see this space, so you may think this is a one block, just one body. So uh, to know uh, small particles, you need to see space. So the space is the boundary of uh, those materialities. Uh, limiting materialities. So uh, because of this, it is a Brahchena Gasa. Very, uh, very. Brahchena. Brahchena. Very. Yes. R R uh, R I C C H. Yes. I N N. Long A. Yes. Gasa. Brahchena Gasa. Yes. So the space which uh, can limit the materialities or clouds, small particles. So uh, small particles are combining each other, but uh, they have a space in between. And so uh, it is to be discerned, especially for the Vipassana practitioner who discern uh, for those who discern materialities. Và cái loại hư không thứ ba đó là không đại Akasa Datu. Không đại này chính là một trong các cái sắc um, đây là sắc không thật trong 28 loại sắc và um, nó là cái khoảng không gian mà nó làm cái ranh giới của những cái hạt vật chất khác à, có thể gọi là hư không giới à, và khi mà chúng ta phân tích sắc á, khi chúng ta quán tứ đại trong thân thì để phá vỡ cái khối sắc này ra thì khi mà cả một cái khối những cái tổng hợp sắc nó dính với nhau chúng ta nhìn vô tưởng đâu rằng ở đây là một khối nhưng mà giữa các cái tổng hợp sắc này nó có cái khoảng nhỏ à, do cái khoảng hư không này cho nên nó phân định à, có hai hạt tổng hợp sắt à, à, rời rạc nhau chính vậy mà thiền sinh cần phải phân biệt được cái hư không giới này thì mới có thể phá vỡ được cái khối cái nguyên khối của cái cái sắt và um, mới có thể thấy được các cái hạt tổng hợp sắt riêng lẻ um, và như vậy cái à, hư không giới này nó là có cái cái đặc tính là nó giới hạn cái biên giới của các cái vật chất của các cái hình thể vật chất và đặc biệt là các cái hạt tổng hợp sắc và khi mà thiền sinh hành thiền vipassana thì phải phân biệt được cái hư không giới này. ok finished about the akasa. À, chúng ta xong câu này qua câu khác. Devante, when I practice anapanasati, I follow your instruction to pay attention to the area below the nostril and upper lip and aware of the breath in, out, sometimes in the left or right. However, I usually left tense, I feel tension in that area. I talk to myself that relax and then brought my mind back to the area below nostril and upper lip and then the whole session just back and forth like this. I could not pay attention continuously. Can you please teach me how to pay attention better? I usually sit one and a half to two hours. Thank you, Bente and Sayulai. Okay, so not paying attention the area, paying attention the breath, on the area. So the breath and the air, you need to pay attention on that area. Not paying attention on area. Because if you pay attention area, uh, this place, so may have tension. So only you should pay attention the breath or air on the area. Nghe vậy rằng à, không có chú ý hay đặt tâm trên cái vùng mà đặt tâm trên cái hơi thở hay là khí nếu chúng ta đặt tâm ở cái vùng hay là thường gọi là điểm xúc chạm á, thì chúng ta sẽ bị căng thẳng do vậy mà chúng ta chỉ có nên đặt tâm trên hơi thở hay là khí ở ngay chỗ cái vùng đó hay cái điểm xúc chạm đó. So you need a perception you perceive that there is breath, there is air there in that area. So you should have this perception. You should hold. You should stay with this perception. Và bạn cần có một cái nhận thức vững chắc, mạnh mẽ, hiểu biết rõ rằng ở, ờ, ở ờ, cái vùng đó nó có hơi thở, nó có không khí và tin chắc như vậy và nắm giữ cái sự nhận thức hay cái tưởng đó và thực hành trên cái ừ, không khí hay là hơi thở ừ. That's all, Mandy. Okay, that's all. Um, câu hỏi của cô Hâm Châu. I would like to be respect to Sarah. Understanding the teachings last two weeks, I was focusing on the breath more peaceful and stapler So the meditation time was longer, but it was tiring. It's, uh, there was in three days, I encountered an obstacle that I had never encountered before. After the cloud light appeared, the breath became very subtle and cloud gradually brightened. There is a spot of brighter light, like a random core. Then the mind becomes too sensitive to external sounds and lights. Losing the mind and unable to remain calm, the mind free-ups could not control. This week, with the intention not to pay attention to outside light and sound, everything returned to normal. There was peace in meditation time. Please teach me why I was at concentrated condition with Nimita as above, my emotions become too sensitive and how to handle this task. Sincerely attend to Bante. Uh, yeah, this time is like that. Your mind start to be pure. So it is sensitive. Well, so by understanding uh, that this situation is in this way, uh, so if you understand, uh, later you will be okay. For example, if you newly newly take a bath or if your clothes is newly washed, uh, it may be sensitive with something dirty <laughs> like that. So after uh, taking bath a long time or after washing your clothes, uh, after some times, so not sensitive. So because I'm newly pure, so you are not familiar with that. So you should understand this time is like that, not much problem. So after sometimes it will overcome. I'm not clear about the Sibili they given taking bath. Ah. Uh, and ah, for example, if, if, if there is a dirty things in your house, yes. so before taking a bath, you may want to clean. Mm -hmm. You know? If you have take showers just now, so you may not clean. You may not want to clean with those dirty things. Uh, those dirty things. Your body is uh, very sensitive with the dirty things. Don't I want to touch. Yes, I got it. Okay. So in the same way, like a wash clothes. Hmm. Yes, thank you. Ngài ừ. trả lời cho câu hỏi này như sau. Um, khi mà tâm bắt đầu có ánh sáng và trong sáng hơn, thanh tịnh hơn thì cái mức độ nhạy cảm nó sẽ mạnh hơn. À, do vậy mà nó trở nên à, rất là nhạy cảm với những cái đối tượng xung quanh. Và cách để vượt qua nói là mình hiểu mình hiểu cái điều này như là một cái lẽ tự nhiên của tâm và mình do mình hiểu như vậy cho nên mình không còn cảm thấy bị nó chi phối nhiều và do hiểu và quen dần với nó thì từ từ sẽ vượt qua được không có còn thấy như là một vấn đề lớn nữa cũng tương tự như khi mà trong nhà chúng ta có à, đồ đạc hay là nhà cửa đang dơ nếu mà chúng ta muốn lau chùi à, lau chùi tổng vệ sinh hết rồi chúng ta mới đi tắm thì chúng ta làm được nhưng giả như chúng ta tắm trước chúng ta sạch sẽ cơ thể rồi thì chúng ta không muốn đụng vô những cái đồ dơ đó chúng ta có thể cảm thấy ngại ngùng bởi vì thân thể quần áo mình đang sạch sẽ rồi mình cảm thấy rất là nhạy cảm với những cái mà dơ do vậy cũng vậy cái tâm mình nó bắt đầu thanh tịnh nó lắng rồi đó thì tự nhiên mình trở nên rất là nhạy cảm với những cái đối tượng mà nó mang cái tính thô á và mình hiểu điều này thì mình sẽ thấy bình thường dễ vượt qua Yes. So you should not think much about this and that things, as a, as a, you are mind sensitive. So you you trying to stay all the time with your object. Và ngài nói rằng um, cô không nên nghĩ nhiều quá về cái việc ô tại sao tâm mình quá nhạy cảm vân vân à, mà mình chỉ có nên trẻ nó thấy bình thường và nên à, an trú trên cái đề mục của mình luôn luôn mà thôi câu hỏi của chị Kim Dung câu hỏi này hơi dài this is quite long question um, Dibante, I heard your teaching for the first time in 2018 meditation retreat in Bà Vũng Tàu. And recently I follow your teaching on Zoom and YouTube. I'm very happy and lucky for that. I have read in Kudaka Nikaya, Jataka Stories, Chapter Woman, uh, Stories 61 to 70. The content here depicts woman who is terrible. No one can guard a woman when they commit adultery. Woman is full of anger, weakness. Woman is used by all men and so on women gather on the bad habits in life. I also know that because of some karma that cause being to be reborn as a woman, there are many disadvantages. Although I see around me a lot of abusive men, adultery, ingratitude in their married life, uh, those on those bad habits are no different from women's bad habits, even worse nowadays. However, were not mentioned by the Buddha. I have not seen any sutta that talk about vice and bad habits of men like that. Why? And even though there were many bhikkhunis in Buddha time, I have not seen any sutta that taught bhikkhunis to worry of the temptation temptation of men and pitfalls caused by men. It is because is it because a woman is so terrible that there is no need to watch out for any evil man? Personally, I think uh, that those bad habits are caused by craving, greed, and are developed out of ignorance. And people with rivals have faith in karma and its result have practiced and trained their mind, those bad habits will be reduced to zero. Like there was many virtuous women such as Maya Mahamaya, Yasodhara, Visakha, or other noble female disciples. I am new to the Buddha Dhamma, so my knowledge is still limited. Many things are not clear. Please teach me an audience for better understanding the Buddha teachings what kind of karma create beings genders during the whole meditation retreat and even when listening to the Dhamma, if I accident, accidentally or intentionally have any verbally, mentally, and bodily wrong action, may I ask for your forgiveness by respect to one thing? Uh, so uh, I may answer at uh, first about the karma which can produce gender. Yes, ma'am. So normally for the ordinary minds are very, very changeable. So very possible uh, to produce a karma which uh, uh, which can reborn as, as a man, can produce as a man or woman. For example, I'm talking in Dharma. If you think good, so you can be man. <laughs> so if you see translator, oh, this kind of life is nice. So uh, if you think in this way, you can be woman. So if it, someone has a no, like a definite prophecy, uh, it is changeable, can be man, can be woman. Ừ, trước nhất ngài sẽ giảng về cái nghiệp nào để có thể cho ra cái giới tính của chúng sanh ừ, tại sao mà người ta có giới tính nam hay nữ thì đối với cái tâm còn phàm phu hay là tâm của người bình thường á thì nó rất là dễ thay đổi và nó có thể trở thành ước muốn trở thành nam hay nữ ví dụ như ừ, như thầy đang giảng pháp đây mọi người nhìn thầy và cảm thấy rất là ngưỡng mộ hay thích cái vị trí cái, cái đời sống của thầy thì do ước muốn thì sẽ trở thành người nam hoặc là mọi người nhìn thấy cái cô thông dịch cảm thấy ô đây là một cuộc sống đáng ngưỡng mộ hay tốt đẹp thế là ước muốn là trở thành người nữ nó rất là nhạy cảm và nó rất là nhạy và nó dễ thay đổi chỉ có những vị à, xin lỗi nếu mà những vị nào mà chưa có được uh, thọ ký một cách uh, chắc chắn á, à, nhận lời thọ ký trở thành chánh bậc chánh đẳng giác hay thượng thủ vân vân thì cái việc mà biến đổi giới tính trong cái luân hồi thì nó xảy ra rất là thường like Yasodhara, like Mahamaya, for them, quite sure. Uh, their desire is only one to be as a woman. In the same way, for the Bodhisattva, uh, especially, they are very sure and uh, they want to be men. Only they will be men. Poverty yasodra, not because of bad karma or and because of their desire, wishing to be woman. Và đối với uh, bà Mahamaya tức là Phật mẫu mẹ của Đức Bồ Tát hay là bà Yasodhara là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa thì chắc chắn là những cái vị như vậy họ ừ, đã đạt đến một cái địa vị nhất định trong giáo pháp của Đức Phật và như vậy trong suốt thời gian bồi bổ ba la mật họ chỉ ước muốn thân nữ mà thôi và à, như Đức Bồ Tát khi ngài muốn trở thành một vị chánh đẳng giám giác và khi thực thọ ký rồi thì ngài chỉ là trở thành nam ngài chỉ ước muốn trở thành nam như vậy những như Yasodhara vân vân thì cái ước muốn của họ nó là cái thân nữ của họ là do họ ước muốn trở thành So uh, for the better karma, so for example, if someone break a karma sumecha chara, so if a man, if a break a karma sumecha chara, can reborn as a woman. So the nature of karma is like that. So the karma will make you not to commit. For example, uh, if you do banadipada, killing a lot, as a strong basa. So the karma will produce weak basa. You cannot kill an animal. So because of this, if a man break uh, uh, Chara, although he don't wish, will be uh, like a woman. So usually women are protected, so uh, cannot break Kaumesume Chachara. So because uh, Kaumesume Chachara is like that, uh, for the man, without asking the owner or lady, like a parents, protector or lady, cannot associate with the, with the lady. So for the man, more possible to become a sumachachara. Lady, if it is free, not yet married, uh, no problem with man. But after having a husband, after having owner, so cannot. So, but for the man, uh, although like uh, two wives, three wives, <laughs> if a protector alone, it is okay. But it is not easy, not easy to be around uh, by protectors of lady. Not easy if you have a, uh, one lady already. <laughs> so <clears throat> uh, means a man have a chance to break a mecha jara more. Uh, so if not control self. If he committed this offense, karma will produce as a lady. So you normally cannot do any kamasume chachara because of protected by owner or parents, like that. Uh, as a free with a man, no problem, uh, like that. So yeah, has this bad karma uh, possible to be woman. Ừ. nói về cái nghiệp xấu để trở thành phụ nữ tức là lúc trước lúc đầu là ngày giảng là tức là thành phụ nữ là do ước muốn còn cái trường hợp thứ hai là do nghiệp xấu thì trở thành tái sinh thành nữ đó là trường hợp phạm giới tà dâm và cái đây là cái đặc điểm tự nhiên của pháp xin lỗi của nghiệp nó vận hành nghiệp nó khiến cho à, cái người phạm giới tà dâm trở thành phụ nữ để không có hại phụ nữ được nữa cũng giống như nếu mà bạn giết bạn phạm giới sát sanh bạn giết chúng sanh khác do bạn mạnh thì nghiệp nó sẽ cho bạn tái sanh thành một người yếu đuối bệnh tật không thể giết hại chúng sanh khác cũng vậy thường cái người nam dễ phạm cái giới tà dâm giới thứ ba hơn người nữ bởi vì nếu mà người nam đi đến với người nữ có người bảo hộ và không được sự cho phép của những người bảo hộ đó thì anh ta bị phạm giới tài giam. còn người nữ nếu mà không có người chủ chưa có người chủ chưa có chồng hay chưa có người à, hôn phu vân vân thì được tự do thì thì không có phạm cái giới tà giam. cho nên cái người nam thì dễ phạm giới tà giam hơn là nữ và nếu mà anh ta phạm giới tà giam thì anh nghiệp sẽ khiến anh ta thành làm người nữ để anh không phạm giới này nữa hoặc là để ừ, vì thường người nữ thì được bảo vệ và ừ, thường á như người nam á, có hai đến ba vợ mà nếu anh ta đi đến với một cái người phụ nữ khác mà được cái người bảo hộ của người phụ nữ đó cho phép thì anh ta cũng không phạm giới nhưng mà trường hợp này rất là khó bởi vì nếu mà đã có một vợ rồi thì người khác không dễ cho phép để đến với à, con cháu của họ vân vân ừ như vậy người nam thì dễ phạm với tài âm hơn và nếu mà phạm thì nghiệp sẽ khiến anh ta trở thành người nữ <clears throat> So as a conclusion about that karma, some are because of desire, they become woman, And so some are because of bad karma, yeah. Vậy kết luận cái câu hỏi này đó là khi mà muốn trở thành người nữ để trở thành người nữ thì một số là do cái ước muốn của họ và một số là do cái nghiệp xấu của họ. So saying about the bad bad bad things uh, about the woman <laughs> of the woman is uh, uh, mostly Buddha's disciples uh, are bhikkhus. So uh, so as a bhikkhus, sometimes uh, they want to disrobe <laughs> because of like uh, woman. So that time to remove attachment of the vehicle, uh, the Buddha may need to say the bad, bad points of the woman. So uh, if, if the Buddha say good point. <laughs> so he cannot maintain his balance. We not have attainment. Uh, so because of that, uh, mostly uh, mentioned uh, about the bad dance of the lady. Hmm. Còn về cái câu hỏi mà tại sao trong Phật có nói về những cái điều xấu của người nữ đó thì ngài trả lời rằng là vào thời Đức Phật bởi vì đệ tử của Đức Phật đa phần là chư tăng, bhikkhu, chư tỳ kheo và rất là nhiều vị muốn xả y hoàn tục bởi vì cái sự dính mắc luyến ái với phụ nữ và do vậy để mà dạy dỗ đệ tử và để rõ cái sự dính mắc luyến ái trong tâm của các vị tỳ kheo đó thì Đức Phật nói xoáy vào những cái điểm xấu của người phụ nữ để giữ gìn đệ tử và để cho những vị đó tu tập chứng đắc nếu mà ngài nói về những cái điểm tốt của phụ nữ thì ngài không thể giữ <laughs> được đệ tử và và những vị đó không thể tu tập để chứng đắc được cho nên phải nói về những cái khía cạnh xấu của người nữ yes. so uh, for the man why the Buddha mentioned <laughs> So for the men, it's uh, quite clear already. <laughs> men say uh, they, they usually dependent on energy, not dependent on pure. And so those who has energy, so and they, they are very possible to do something bad. Uh, so uh, they are, how to say, not dependent on others. So quite clear for most of people, but sometimes very beautiful. <laughs> so like tender, so uh, people may think no dangerous. <laughs> so uh, need to point need to point out. <laughs> Although uh, need to point out a lot of things, uh, still may have problems. So uh, it is better to point out. <laughs> yes, Còn tại sao Đức Phật không nói về những cái tính xấu của người nam hay những cái tính xấu tương tự của người nam trong cái vấn đề mà kiểu như um, hư thân mất nét của họ trong vấn đề mà à, à, kiểu như ngoại tình rồi đó thì ngài nói chắc có lẽ có lẽ là vì hầu như đối với đàn ông cái những cái tính xấu đó nó rõ quá rồi không cần phải nói ra bởi vì người nam họ hầu hết là dựa trên cái sức mạnh của họ chứ không phải dựa trên cái bề ngoài của họ trên dựa trên sức mạnh đó nên họ có thể làm rất nhiều những cái việc ừ, như là xấu ác à, và nó không giống như người nữ người nữ thì có cái vẻ đẹp bên ngoài à, và cái sự hình dáng dáng vẻ bên ngoài đó nó dễ làm cho người ta hiểu lầm người ta thấy những điều tốt đẹp không thôi à, cho nên đức phật phải nói ra nói ra những cái điểm mà xấu à, che đậy bởi cái vẻ đẹp đó à, mà mà dù cho nói ra rồi vẫn còn nhiều vấn đề nhiều vấn đề có nghĩa là những người nam họ vẫn bị những cái vẻ đẹp đó làm cho che mắt tức là họ không thấy được cái bản chất của của những cái tính xấu à, hay là những cái nguy hại khi mà mà à, trong cái việc tu tập á không bị dính mắc bởi cái sắc đẹp bên ngoài đại khái vậy So what I'm saying about this about the woman, uh, it is not just uh, that is for the benefit of men, so benefit of everyone, even for the woman, uh, of the all of the woman, because uh, if the man is stable, so if we can reduce the defilements of the man, so man will be stable, uh, may have may have satisfaction with own wife. So for the bhikkhus also, so if they are bhikkhus are stable, uh, it can have a benefit of the woman also, the, the woman devotees also. So like that, even our own bodies, as a Buddha's teaching, we need to reflect repulsiveness. This body is the repulsiveness. Uh, that events are coming out uh, like that, uh, like uh, from the eye, from the ear. So uh, this body has a lot of virus in the, in the body. Uh, so they use this body as a toilet or hospital, uh, like that. So by reflecting, discussing in the body, so our mind become good. So, uh, so our life become better. So it is a right perception. Và khi mà Đức Phật chỉ ra những cái điểm xấu của người nữ như vậy không phải là để À, lợi ích cho người nam không đâu mà mà có cả lợi ích cho người nữ nữa à, tại sao bởi vì khi mà thấy được những cái điểm xấu đó thì những người nam họ sẽ không có liếng ái dính mắt và làm hại người nữ đời sống của họ ổn định hơn họ thỏa mãn với vợ của họ họ không có đi đến những người nữ khác và đối với chư tăng cái tỳ khu thì khi thấy được những cái yếu điểm của hay những cái mặt xấu của người nữ thì họ sẽ um, không có tham đắm dính mắc luyến ái và họ có một cái đời sống ổn định và nó cũng an toàn nó cũng tốt đẹp cho những người nữ hộ độ cho chư tăng những người nữ cư sĩ cận sự nữ vân vân như vậy đức phật nói cái điều này ra có lợi ích cho cả hai phái và ngay cả người nữ ngay cả đối với tất cả mọi người cả nam nữ ngay cả đối với thân thể của chúng ta chúng ta cũng nên quán chiếu về cái khía cạnh xấu xí dơ bẩn của nó ừ, như là các cái chất nhơ các nó chảy ra từ chính cái lỗ và vi trùng vi khuẩn thì cư trú khắp trên cơn thân thể ký sinh trùng nó lấy thân thể này làm ừ, nhà hộ sinh làm nơi sinh sống sinh đẻ và làm toilet của nó và giờ chúng ta thấy cái sự dơ bẩn sự bất tịnh hay không tốt đẹp của thân cho nên tâm của chúng ta được ổn định được tốt đẹp hơn so for the general when the Buddha is about to pass away and to bring nibbana Bhante Ananda told uh, how to associate with the ladies <laughs> asked uh, to the Buddha the Buddha said try not to see not to meet và khi mà đức phật thất nhập niết bàn thì ngài đại đang có hỏi đức phật à, làm thế nào cư xử đối với người nữ cho phải lẽ thì đức phật dạy rằng cố gắng đừng có nhìn họ Well, sometimes we, Bani Ananda told, sometimes we need to see. So Bainapada time or something like that. So how to do? So the Buddha next instruction is uh, not to talk. Và Ngài nói trong những trường hợp chúng con không thể nào không nhìn thấy như là khi đi tác vân vân thì cũng phải nhìn thấy họ thì lúc đó thì làm sao thì Đức Phật giáo giới rằng lúc đó thì không nên nói chuyện với họ. So in the Dhammatara time or asking question at that time we may need to talk. Uh, Banyanana told to the Buddha at that time uh, the Buddha encouraged. Yeah, if so, you can talk with the perception of uh, mother and sisters. So in general, eh, so the Buddha encouraged perception of mother and sisters. Và um, Ngài nói trong trường hợp chúng con phải nói chuyện thì sao như là lúc giảng pháp thoại, lúc trả lời câu hỏi thì lúc Đức Phật dạy rằng khi nói chuyện thì hãy à, xem những người đó như là chị như là em như là mẹ của mình vậy ok à, ngài trả lời xong câu hỏi Bante, if it's too tired or enough time for Bante, Bante can can worn out. Okay, okay, we should stop. Huh? À, yes, um, because dạ. still yeah. there is some question, but I afraid Bante is tired because it's two hours already. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Two or is it quite long? Huh? And uh, there are two two questions. Uh, sorry. Ah, only one question left. Okay, okay, one uh, question. Uh, yes, only one question. Uh, Venerable Sir, as you taught, meditator need to have concentration in order to live alone in forest. Could Bante please teach more? Which level of concentration is enough? Is first jhana enough? When meditator enter to first jhana, she or uh, he may not scare but how when she uh, he's emerged from jhana. Thank you, Bante. So yeah, if you have a jhana, jhana can produce the happiness in the practitioner life. So generally any jhana will be okay. But if you have a fast jhana, uh, so the other jhana is not difficult. You may be interested to learn after having first jhana. So, so second, order for those dosa will be very easy. Mm. So you're trying to have a first jhana, okay? And <laughs> nói thường nếu mà thiền sinh có sơ thiền à, có những bậc thiền thì sẽ tạo ra cái tâm trạng à, hạnh phúc an vui trong cái đời sống hàng ngày à, và ngài nói à, trả lời câu hỏi này thì tất cả những cái bậc thiền đều ok nhưng mà thường à, nếu mà có sơ thiền rồi thì những thiền khác không khó à, từ khi có sơ thiền rồi thì những thiền khác trở nên dễ và thiền sinh rất là hứng thú muốn, muốn, muốn tiến bậc những cái bậc thiền khác cho nên so, bạn hãy cố gắng uh, có được sơ thiền so jhana is a uh, jhana can make the person to be happy uh, it is very sure but uh, after a long time <laughs> so like uh, uh, having money is uh, to be happy but uh, after a long time so you may be normal and so uh, it can happen so also, you need uh, some knowledge, like listening in Dhamma, to value uh, the jhana, to know the benefit of jhana, benefit of vipassana, the danger of life, like that. Uh, if you combine with the knowledge, uh, it is uh, it will be more stable. jhana các tập thiền nó sẽ tạo ra sự an lạc hạnh phúc cho hành giả nhưng mà sau khi có jhana tập thiền một thời gian dài rồi thì nó cũng trở thành bình thường giống như là khi mới có tiền thì mình rất là vui sướng hạnh phúc nhưng mà có một thời gian rồi thì cũng thấy bình thường đó là cái điều tự nhiên của tâm thì um, bằng cách nghe pháp bằng cách trân trọng cái giá trị của bậc thiền và trân trọng các giá trị của thiền định thiền tuệ vipassana và quán chiếu về những sự nguy hiểm của cuộc sống thì à, quán chiếu như vậy thì bạn có thể giữ được cái bậc thuyền của mình cho nó ổn định được lâu dài. Ok. Yes. Mm. That's all Mate. Cũng vừa okay, xong. We will, we make a wish and sharing merit. Yes. Chúng ta sẽ phát nguyện ha. mọi người có thể bật mic Padang Pajemi Pajemi Bagam Bagam Thank you, Bante, very much. And we will by respect. Bye. Sadu, sadu. Thank you, Bante. Thank you. Sadu, sadu, Salud. Salud. Salud. Okay, 100. Thank you, Bante. Uh -uh.